munsi ndabahe n'ikaze mano makuru yo kuri uno wa gatandatu nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira umurundi ngo naho yoba ari ku mutahe mpuzamakungu arashobora gutahuka akavugana n'ubutahe akavugana n'ubutungane ku bimwerekeye bishyikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano aho ahamagarira abanyepolitike bakiri hanze gutahuka igisata cikawa ngo naho catunganijwe gushasha ngo ntigiteye imbere biherejwe mu nama nshikiranganje kuno wa gatatu aho ngo biva hanini ku masogestara tubahiriza amasezerano bigatuma ubutunzi bucumbagira mu gisata c'indero impapuro zakorewe ko ikibazo kirangiza amashuri yisumbuye cuno mwaka ngo ziriko ziregeranizwa ibujumbura aho ngo muri rusangi ico kibazo cagenze neza idoni idoni muri ano makuru ahikuye imana niwe batuma amajwi bashikira kuri mikoro muri kumwe na orumwe na muco isanganiro inama isumba ingimba ari makuru tuyahere mu gisata ca politike mu Burundi naho yo bari ku mutaye mpuzamakungu barashobora gutahuka akavugana n'ubutungane kubimwerekeye vyemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano Pierre nkurikiye hamagarira abanyepolitike bakiri hanze gutahuka abivuze mu gihe haherutse haherutse gutahuka umunyepolitike Pancras Cimpaye eh, uyo avugira ubwo bushikiranganje anamwisha kandi ko bahoze ari abashingamateka bane batashe muri aya mezi atatu aheze ari kuri mikoro ya Mihaye Kanyange impunzi z'abarundi ziko zatahuka ku bwinshi harimo n'abahora ari abanyapolitike ivyo rero bigatanga umwizero kandi bikaza kwerekana ko koko mu gihugu c'u Burundi ari nyabagendwa ko ibintu vyahindutse tugatera rakamo nabo baba bagisigaye inyuma nkumbure batarafata iyo ngingo kuyifata kugira ngo baze bifatanye n'abandi barundi bose mu rugamba turimo uno munsi ariko rugamba witerambere kugira ngo umunwa wose uronke icugi hanyuma umufuko wose uronke amafaranga muri abo basigaye hanze hariho abavuga bati hariho imitahe ikidukurikira ariko rero muri ko mutera kamo abo bagisigaye inyuma ngo batahe ntimwumva ko umenga muradadika ega n'uri kumutaha araza hanyuma ashitse akavugana n'ubutungane vy'uko ngene bimeze mugabo nta numwe twe twokwangira ko yotaha mu gihugu ciwe c'amavukiro eh, hanyuma kubijanye na bijya vyo mu bihumbi 2015 biriya murabizi yuko urubanza rwaraciwe harimo abantu bashika kuri bane bamaze baregwa kwagirizwa ivyaha bakoze hiyagi hama baracibwa n'urubanza rero iyo umuntu acira urubanza yaba ari mu gihugu canke atari hari araheza akaza akashikira ubutungane bukamubwira ivyiwe azemera akazemera atazemeye agasigura igituma atazemera kuko vyose biba amategeko yisunzwe muravuze muti bari kumutahe ntibisigura ko badaheza ngo batahe mbega ku mutekano w'abo bantu si bamwe bazoshika ku kibuga c'indege hama bagatabwa muri yompi je nagenda guha akarorero k'abo aba baheruka kuza uravye ibintu bako babikora bari hariya twebwe tubatera akamo bose umwe wese aje ibyiwe bizoheza vyigwe mugabo yamaze gushika mu gihugu ciwe c'amavukiro murafise uko novuga muri leta muvugana nabo banyepolitike bari hanze ku buryo haza umwe umwe nawo nyene abo novuga nti leta y'u Burundi ishatse ko baza oya oya ntihaza umwe umwe ntihaza umwe umwe no kumensha yuko uyu mushinga ntaye pangarase cimpaye siwe wa mbere aje mu banyapolitike bari barahunze igihugu no kumensha ko muri ano mezi atatu aheze twarakiriye bahoze arabashinga amateka bashika kuri bane abo bose ubu baza barasubiye iwabo imbere yabo murazi ko twari twakiriye mu mwaka uheze ubu mushinga ntahe anise niyo nkuru arongoye n'umugambwe wa CDP yaje arongoye abandi bashika hafi mirongo itanu abo bose twarabakiriye kandi harimo abanyapolitike benshi Numakuru arabandanya mu nama shikiranganje kuri no gatatu barize ibijanye n'igisata cikawa aho basanze ngo ico gisata kitateye imbere ngo naho catunganijwe gushasha Prosper Ntagwamiye munyamabanga mukuru wa leta avuga ko ibibazo by'amasogestar mu kutubahiriza amasezerano byatumye ubutunzi bw'ayo mashira hamwe bucumbagira Urwandiko rujanye n'iyugaragurishwa ry'amatonorero y'ikawa Sogestar n'ishirahamwe rihingura ikawa Sodeko ryashikirijwe n'umushikiranganji w'ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere naho leta yatunganije bushashe gisata c'ikawa bivuye ku ntumbero yatanzwe ni banki y'isi yose mu mwaka w'ibihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu y'uko amaleta yoshira mu minwe y'abikorera ivyabo ibisata bimwe bimwe ico gisata nticateye imbere ahubwo ingorane zarushirijeho kwiyongera muri izo ngorane harimo ingorane zijyanye n'ubuhinga buke ingorane zijyanye n'utunganywa ry'icyo gisata kuva ku iyimbura y'ikawa gushyika ku ishogwa ryayo bigaca bituma haba ibibazo by'uburyo bw'amahera abarimye ntibahembwe bica bituma leta iza irishinga abaguzi b'ikawa mu mabanki ukutakurikiza amasezerano kw'amasojisitani na sodeko bitarishe ibyo bakotesheje leta ntibabikurikirana kandi ntibabitunganya neza ukudahemba abakozi kutariho amakore n'amatagisi n'ibindi mu igaragurishwa na sodeko haribonekeje ibibazo bifatiye kuri ibi bikurikira ikibazo cya mbere igihe amasezerano y'ubukote bw'ibikoresho bya leta yafutwa ubutunzi bw'amasojisitari na sodeko bwari bwifashe nabi bice bituma imigwi yashinzwe ngo yugare ayo mashyirahamwe kandi igurisha ibyayo ibura uburyo bwo gukora ingorane ya kabiri leta imaze gushyira mu minwe ya sodeka ibyari bya by'amasogestari na sodeko ayo mashyirahamwe ntiyasubiriye kuronka ibyo agurisha ngo arihe abo aheraniye mu biharuro bizokogwa ni ugusubiramo amahera leta yagiye iratanga mu kurihira abarimyi bikawa ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero kibazo ca leta kirangiza amashuri yisumbuye cumi mwaka ngo cyagenze neza mu bibanza byose cyakorewemo n'umwihezo mukuru umugwi ujejwe ico kibazo ca leta carangiye kuri uyu wa kane Dorothée Sirabahenda mwisha ko impapuro zakorewe kuri ico kibazo ziriko ziregeranirizwa ubujumbura uwarongoye uwo mugwi gushika kuri uwa gatanu abajejwe amaprovensi bariko baregeranya ibibazo ku buryo bizodushikira ejo nta ngorane zihari dutegekanya yuko ibyo bibazo bizotangwa gukosorwa ku munsi wa mbere itariki cumi n'icenda guhera aho bizoshikira ejo tuba dutangura kugeranya kugira ngo tubirungike mu masantere bizokosorerwamwo ayo masantere nayo akaba ari indwi y'igihugu cose bakabikosora ayo masantere bazokosoreramo n'amasantere ndwi hariho santere yo ngaha muri meri hariho mu kayanza hariho ingozi hariho mu rumonge hariho imuyinga hakaba n'igitega iyi ndwi ni iy'ubururi sangwa muri sanze kuri kubadutunga kuri utwo tunenge ano makuru arabandanya guteza imbere kurondera no gukora amakuru ni kimwe mu turusho tw'inyigisho za mezi atandatu zahawe abamenyesha amakuru bushikirizwa n'ubuserukira ishyirahamwe la benevolencia mu Burundi kuri uyu wa gatanu igihe hatangwa impapuro ku bamenyesha amakuru mirongo indwi n'umwe bakurikiranye izo nyigisho zatunganijwe n'iryo shyirahamwe umugambi wo gufasha ibimenyesha amakuru Nestor nziza akamenyesha ko n'abandi bamenyesha makuru bazoshikirwa mu yindi migambi iri kirategurwa ubwa mbere aho zashoboye kwigisha abantu bashaka mirongo irindwi n'umwe hari mu mirongo ibiri na batanu ba ruguru na mirongo ine na batandatu ngaha bujumbura zari inyigisho zimara iminsi myinshi ko ni gake umumenyeshamakuru akunda kuronka akanya ko kwiga amezi abiri akurikirana atamushakiye byo narabyiboneye kuko biri kunumviriza amakuru atanzwe abamenyeshamakuru bashoboye kwiga ndumva akarusho hariho cyane cyane habagiye nko kurondera inkuru nk'ingene bashobora kuvuga ibyo babona ibyo bumva abatari bake ni ukurinda amaze kubona ko hariho akahindutse ni jewe ko n'ibyo nigiye narigishije harimo ibintu by'ubutunzi maze amezi ashaka nko kuri abiri gutyo cyangwa atatu ndiko ndabona yuko inkuru zerekeye ibintu by'ubutunzi ntizaboneka mu bimenyeshamakuru batoye amafaranga azokoreshwa mu gihugu narabonye ibinyamakuru byinshi bica bibijako bikabikora nkabona kandi babikora na ubwenge babikora gusumba uko warabikora kera n'ubu njyanosohoka usanga bararondeyemo inkuru zijyanye n'ivyerekeye ubutunzi ibyo navyo bikaba bifise ikibanza kinini kubera yuko ubu ntituriko turagira kurindira amatora kuba ko barondera gufasha leta kugira ngo ishobore gushika ku ntumbero yayo aho rero ntibaza yuko nk'uko eh, umukuru w'igihugu akunda kubivuga ati ubu ni kurwana n'ubukene no kurondera amajyambere ndabona yuko ibyo bibazo abamenyeshamakuru bariko baravyinjiramo kari barabitinya cyane gose ica gatatu naco niko ndabona uyu munsi inkuru bazirondera n'ingorane n'ingoga kandi ukabona ko bazitohoje kuko kare nakunda kubona ibintu mugabo ndabona yuko bafashe umwanya kurondera akagira ati uyu sinamuronse atamusiga afuma asaba imbabazi ati ntubasha kuronka abaraba hariho imigambi yindi atari uyu mugambi wa media support eh? biko biraza bizofasha abamenyeshamakuru bandi kuronka izo nyigisho natwebwe suba ngo turicaye kandi bihagaze ngaha gusa izo nyigisho azoba kugenda gukora tuzobikora turi kumwe n'amenyeshamakuru mugabo ariko barakora azogenda abikore hama bamukosore akore bamukosore gushika hateze kumenya tuzobandanya twibaze ko n'abandi bazoronka kuri eh, akagaseke k'inyigisho zerekeye abamenyeshamakuru cyane cyane bakiri bashasha mwuga Amakuru tuyabandanize mu gisata c'ubudandaji haribonekeza ikena gisukari hamwe mu makartier yo muraruko mu gisagara ca bujumbura bamwe mu bahingura imikate baganire na bagenzi bacu bamenyesha ko umufuko bahora bagura ibihumbi ijana na cumi na bitanu muri kino gihe ngo bawugura ibihumbi ijana na mirongo itanu nubwo biri uko amabutike n'amalimentasiyo biri muri komine mukaza isukari iraboneka ku giciro cashinzwe na leta c'ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku kiro jean marie vianney ngendakumana mama gutsikaza wiga usukaye mu botiki ukabura aba yijana aba yadese ukabura hose ukayiga ukabura mu bibanza bitandukanye biri muri zone gihosha muri quartier Taba quartier Nyabagere hamwe na Winterekwa no mu Gisandema haracibonekeza haribonekeza kuko ubukene bw'isukari ubu unye naho iboneka iboneka hamwe hamwe muga ukaca usanga bene gihugu bayikeneye ari benshi tuhe twama turi abantu bagura isukari muga isukari tukabona ngo baje mu mifuko ingahe nko kwidepo tugatonda tugatonda tuje ko baduha n'ikiro kimwe kimwe isukari ikatinda igahera ariho turi mabu tukaza kwiga isukari mu botiki ukabura abayijana abayadesi ukabura hose ugahiga ukabura uno munyagihugu ahingura imikate avuga ko umufuko w'isukari bahora bagura mu minsi heze amafaranga amafaranga ibihumbi ijana na cumi na bitanu muri kino gihe ngo bagura ibihumbi jana na mirongo itanu naho nyene bakayironka bigoranye isukari kugira ngo tuyironke uguyarurabira naho nyene kugira ngo uyironke uyitora nka forode umufuko jana ijana n'itanu twaba tugura ibihumbi jana na cumi na bitanu naho nyene umuntu kugira yironke ugasanga ni ingorane n'ubu kiracari ikibazo iryo kena ry'isukari ngo riratuma haba n'ingorane zitandukanye mu miryango ingorane isukari itabonetse ingorane nyinshi zibaho miryango itunze abana binywera akayi urumva urumva umaze kubagurira ayo maji ayo mafana ni konsomasiyo urabona yuko n'abana bakunda utuntu dusosa kenshi bahora bakunda kayo batakabonye ari ibintu bihagarara mu buzima bwabo basaba leta n'abajije intwaro gutorera umuti icyo kibazo cikena ry'isukari icyo gituma teye n'ubundi akamo indongozi zacu mustanteri hamwe n'abashefu zone bikorana hirya no hino n'abakuru b'amakartier bakurikirane hafi yuko koko isukari itangwa na sosomoko ishikira bene igihugu baba bayigenewe dusaba leta y'u yuko yodutunganiriza ikaraba cyane cyane kuri ivyo bintu by'isukari uburyo yoziraboneka abantu ntibisubire kuzo biratugora cyane nubwo biruko mu mabutike n'amalimentation biri muri commune mukaza na bisabye yuko mu n'ubundi bifata muntu yuko ni muko mine yiwe byatanguranye n'urugwimo rwatanguye 93 imyidogo ni myinshi kubagura amatongo muri komine mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kuko kugira ngo abatware bo hasi bemeze ubwo buguzi ngo baka amafaranga atari make adakurikije amategeko nk'uko babivuga iyo uguze itongo hari igihe baguca amahera ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu ibyo barabikora n'ubu baricariho n'aho tuba ari bose mugabo bariho kwibaza yuko ibyo byohagara bihagarika ivyo n'abatware nyene kuko itongo ryo ngaha riciye hasi cyane ugeranije na Rubirizi cyangwa za Kajaga musitanteri wa komine Mutimbuzi aremeza ko iyo myidogo amaze kuyumva ngo hari n'abari baguze amatongo batswe amafaranga atari make bica bituma ubwo buguzi bugorana baca bitura musitanteri arabatunganiriza butoyi Simeo arongoye komine Mutimbuzi ati ibyo byose byatanguranye n'urwimo rwo mu mirongo icyenda na gatatu akanagabisha rero abatware babandanya iyo nyifato kera abatware cyangwa abo bita abashingantahe umuntu agurishije agatongo kiwe yatanga inzoga bita akavunjarume mugabo muri ayo magume atereye abatware baciye batangura kuza basinyira abantu kuko uko babanje kubasaba amahera muri kino gihe rero turiko turagerageza kurwanya iyo ngendo turabyumva bene igihugu bakidoga bakaza kutubwira bati jewe kugira nsinyishe parisere yanje bansavye ibihumbi amajana abiri mirongo itanu ku mutumba bansavye ijana n'itanu rero umanyama yose dukora dukoresha abatware bo hasi turabahanyura mbere uhageze aho tubagabisha ko badavyo ngendo bagiye kubihanirwa kubera iyo nyifato yo kwaka amafaranga kugira ngo bemeze ubuguzi bw'amatongo ibandanya yibonekeza muri iyo komine Butoyi arongoye komine Mutimbuzi yarasohoye itangazo kuri uyu wa gatanu aho amenyesha ko umuntu wese umukuru w'umutumba azosaba amafaranga kugira ngo amusinyire ku buguzi bw'itongo azoca amwitwarira muri komine Space Kabanyana muri komine Mutimbuzi